So we'll uh, carry on until uh, o'clock and then we'll have a break for lunch. Итак, ну давайте будем продолжать. Мы работаем до двух часов, два перерыв на обед. So there's just one uh, point I wanted to make out about the times of birth on the maps that you've got. Я хочу сделать один маленький комментарий по поводу времени рождения, указанного на ваших картах. These maps are printed in America. Эти карты, как я уже говорил, напечатаны в Америке. And in America they use AM and PM. В Америке они используют 12-часовую систему записи времени. Они пишут до полудня, после полудня. So if he was born at uh, 1500 hours. Если вы родились в 15:00, on the map is going to say 3 p.m. На карте будет написано 3 p.m. В Европе, так же как в России, используется 24-часовая система написания времени. In in solar maps you can choose between uh, AM PM time of Earth or 24-hour clock. В программе Solar Maps есть функция выбора системы удобной для вас 12-часовая или 24-часовая система записи. Это просто небольшое замечание по поводу э, способа написания времени в Америке. So now we're going to uh, explain the different techniques that are used in astrocartography, И сейчас я вам буду объяснять разные техники, которые используются в циклокартографии. When we use cyclocartography, there are three types of Итак, когда мы используем циклокартографию, мы имеем дело с тремя типами вре временных влияний. Первый тип я называю повсеместными аспектами. What this means is that these aspects will have an influence no matter where in the world you live. Это те аспекты, которые будут влиять на вас независимо от того, в каком месте мира вы живете. The second type of temporary influences are location aspects. Второй тип временных влияний – это влияние местности. And the third one are latitude aspects. И третий тип влияния – это влияние по широте. In order of importance are the anywhere aspects. А в порядке значимости первый идет повсеместный аспект. Because they will have an, they will influence every location where you live. Потому что они будут оказывать влияние на любое место, где бы вы ни жили. Location aspects are the second most important ones. А, аспекты мест, конкретного места, вторые по значимости. And the latitude aspects I I do not use with clients. И широтных широтными аспектами я в работе с клиентами не пользуюсь basically because you can't do that with solar maps. В основном из-за того, что Solar Maps не, доста... не дает нам такой возможности. They are not so important, the latitude aspect. И широтные аспекты не столь уж и важны. But you can find them on the map on the cyclocartography maps you've got. Но вы можете обнаружить их на циклокартографических картах, которые лежат перед вами. So let's first explain the anywhere aspect. Итак, давайте сначала обратимся к повсеместным аспектам. The first anywhere aspects are where you look at the MC and IC lines on the cyclocartography map. Первый повсеместный аспект – это линии МЦ и ИЦ на циклокартографической карте. What you do, you look for where a red vertical line is on top of a black vertical line on the astrocartography map. Вы смотрите на те места, где красная вертикальная линия накладывается на черную вертикальную на астрокартографической карте. Can I have the example in front of me so to explain them better? I'm referring to, for example, here a red line, and we're using a an orb of one degree. Мы используем Orbis в 1 градус. So if you see a red line on top of a black line. Итак, если вы видите совмещение двух вертикальных линий, красной и черной. It means you have a conjunction or opposition aspect. Это значит, что перед вами аспект эм, э, соединения или оппозиции. If both lines are MC or IC, it is a conjunction. Если обе линии это MC, линии MC или IC, то речь идет о соединении. If one line is MC and the other line is IC, если одна линия линия MC, а другая линия линия IC, then it's an opposition. Тогда мы имеем дело с оппозицией. Now, any questions? Вопросы какие по этому поводу? just a little bit more slow. Okay. I'll repeat it. Посмотрите на своей карте, есть ли совпадение вертикальной красной линии с вертикальной черной линией? Да, я э, хочу оговориться. Линия МС в английско в англоговорящих странах обозначается как MH, Middle Heaven они говорят. Так что там, где написано M, MH, это MC. On these maps, MH is yes. English for mid-heaven. I just explained. Okay, you explain that. So let me just repeat that again. Итак, позвольте мне повторить это снова. You look at the cyclocartography map. Вы смотрите на циклокартографическую карту. And you're only looking at the vertical lines. Обращайте внимание лишь на вертикали. You look to see where a red vertical line is on top of a black vertical line. Сейчас вам нужно отметить те места, где красная вертикальная линия совмещается с черной вертикальной линией. Using one degree orb. Используйте орбис в один градус. Он объясняет, да, повторяет просто. If the red line Если красная линия is MH обозначена как MH. And the black line is MH. И также обозначена MH и черная линия, значит... Then it's a conjunction aspect. Речь идет об аспекте соединения. If the red line is IC, если красная линия IC, and the black line is IC, и черная линия IC, this is also a conjunction. Это тоже соединение. If one of the lines is MH, если же одна из линий MH, and the other line is IC, а другая линия IC, then it is an opposition. тогда речь идет об оппозиции. In cyclocartography, it doesn't matter if it's conjunction or opposition. В циклокартографии неважно, речь идет о, о соединении или об оппозиции. Let's say, for example, к примеру, the red line Красная линия is Mars midheaven. А, говорит нам о Марсе на МЦ. And the black line is the sun midheaven. А черная линия это Солнце МЦ. We would then write down C C G. Мы запишем это так: C C G. Mars. То есть по-русски это будет C G. Марс равняется ACG Sun. Равняется АКГ Солнцу. So when you find these aspects, I always recommend you write it down on a list. Всякий раз, когда вы находите подобные аспекты, я рекомендую вам сделать отдельный перечень на листочке. If it was Mars IC, Если бы это была линия Марса на ИЦ and Sun mid-heaven, и Солнце на МЦ, you would also write it down equals. все равно мы обозначили бы это в написании как уравнение. То есть в циклокартографии мы не делаем разницу между соединением и оппозицией. Первое написано ЦКГ, то есть циклокартографический Марс, равен астрокартографическому Солнцу. Не важно, знак равенства ставится в любом случае, идет ли речь о соединении или об оппозиции. Да. The cyclocartography Mars is the red line. Цикл картографический Марс у вас обозначен красной линией на карте. А астрокартографический черной линией. The reason I write equals means on top of. знак равенства я написал, потому что в тех случаях пишется, когда две линии совмещаются, красной на черной. Even when these two lines are in the ocean. Даже если эти линии проходят по океану it will still have an effect anywhere in the world. Все равно влияние их будет на жизнь человека, где бы то ни было по всему миру. So is everybody clear about uh, how I've written on the blackboard? Всем ясно то, что я написал на доске. The second one. Второе. Is where you look at Второе, это вы смотрите на экватор. Экватор обозначен э, голубой горизонталью на карте. And you look to see where a red line crosses a black line along the equator. Э, мы смотрим те места, где красная линия пересекается с черной вдоль экватора. Again, using one degree orb. Наша широте экватора, вновь используя орбис в 1 градус. What this means is that the planets are in square aspect in right ascension. Что это означает? Что планеты будут в аспекте квадрата друг к другу в прямом восхождении. If you find crossing, if you find a red line crossing a black line at the equator. Если вы видите, что красная линия пересекается с черной на широте экватора. This is also an anywhere aspect. Это тоже будет являться повсеместным аспектом. It means it will have an influence everywhere around the world. Это означает, что влияние этого аспекта будет испытывано испытываться человеком по всему миру, неважно, где он находится. And the way I write this information, как я записываю эту информацию для себя? If the если красная линия Марса пересекается с черной линией Солнца на экваторе, e, я пишу так, ЦКГ Марс, ЭКВ, АКГ Солнца. Or you can write something else, but you need to know its equator. То есть между двумя этими планетами, этими линиями ставить обозначение экватора, ЭКВ. Да. Это экватор по-английски. И Q U. По-русски экв. Вторая буква Q. Q. Да. Кружочек с хвостиком. Давайте по-русски мне написать вам, чтобы было понятно. Кружочек when you look at the equator, Когда вы смотрите на экватор, let's say for example you find a red Mars line crossing with a black uh, sun line, к примеру, красная линия Марса у вас перетекается с черной линией Солнца на экваторе. it's possible that you'll find there are two or three combinations of Mars and Sun. Возможно, что вы найдете две или три э, комбинации, два или три сочетания Марса, э, взаимодействия Марса с Солнцем. You only need to write it down once. А вам достаточно написать это для себя один раз. Возможно, что вы найдете э, пересечение линии асцендента с линией МЦ. Или десцендента с ИЦ. Если вы видите, что Солнце с Марсом много раз пересекаются на экваторе, просто запишите для себя один раз, этого достаточно. То есть не важно, два, три или четыре раза вы видите это пересечение. Все, что вам нужно, это отметить для себя, что эти две планеты пересекаются на экваторе. So, the next thing for the anywhere aspects. Следующая а, вещь для повсеместных аспектов. You look at your place of birth. Что вы делаете? Вы смотрите на место своего рождения. If you find a red line at your place of birth, если вы видите, что по месту вашего рождения проходит красная линия, it means this will have a temperate influence anywhere in the world. Это означает, что эта планета будет оказывать влияние на любое место в мире для вас в это время. It's the, equivalent of using your natal chart, even when you live in a different location. То есть это эквивалент тому, как мы используем натальную карту рождения, а, даже при том, что живем совсем в другом месте мира. So if, if he was born, say, uh, in Moscow, К примеру, если вы родились в Москве, and you now live in a different location, а сейчас живете совсем в другом месте, then on your astrocartography map you look for the red lines at Moscow. то в астрокартографической карте вы смотрите на красные линии для Москвы. And like I said, these will have an influence anywhere in the world. И как я уже сказал, эти временные влияния будут актуальны для любого места э, в мире. So the next one is a location aspect. Следующий этап мы переходим к аспектам местности непосредственно. So the first three I mentioned are anywhere aspects. Итак, первые три типа аспектов это повсеместные аспекты. Они работают для любого места в мире. The next one is the location aspect because the others are different techniques. Дальше мы переходим к другой технике работа с аспектами на местности. So you look for the red lines at any locations you are interested in. Вы смотрите на красные линии, пересекающиеся с любыми местами, в которые вам интересны. For example, this could be the location where you live примеру, это может быть место, где вы живете сейчас. Или место, где вы хотите провести отпуск. Или вам захочется какое-то дело развернуть э, в данном городе. Any location that interests you. Любое место в мире, которое вас так или иначе интересует. So I think now Before I come on to the more difficult uh, aspects, Итак, сейчас мне кажется, что прежде чем перейти к более трудным аспектам, Я хотел бы вам предложить посмотреть для начала на свои собственные циклокартографические карты. And look for these three anywhere aspects. И найти на них три повсеместных аспекта. And location aspects и а, отметить для себя, какие локальные, какие аспекты местности вас интересуют. These cyclocartography maps are calculated for the 1st of July 2004. Эта циклокартографическая карта рассчитана на 1 июля 2004 года. The reason I chose this date а по причине, по которой я выбрала именно эту дату, заключается в том, что циклокартографическая карта э, действенна примерно в течение года. So by choosing the 1st of July, you've got six months before this date and six months after. То есть для даты 1 июля у нас есть 6 месяцев до этой даты, еще 6 месяцев после нее. So this cycler cartography map that you've got is going to be valid for this year. Так что на целый год предыдущий эта циклокартографическая карта будет для вас работать. Now next year на следующий год вам придется заказать новую циклокартографическую карту. So I'm hoping that at the end of this course you'll be then able to get this information yourself without having to use this map. Но я надеюсь, что к окончанию нашего курса вы способны будете получить эту информацию сами, и вам не придется доказывать ничего. So when you do cyclophotography for clients, когда вы делаете циклокартографию для клиентов, you always need to find out when they intend to visit locations, what dates. Вам всегда нужно спрашивать, когда они намерены поехать в то или иное место. And with solar maps, you can always put the exact date in. И в Solar Maps вы можете всегда поставить точную дату. Because obviously after one year, the Jupiter's moved 2,700 kilometers. Потому что, естественно, к концу года Юпитер передвинется на 2007 километров. So obviously, if you на 2700 километров. If you're looking at this map next year, the Jupiter is not going to be correct. Поэтому, конечно, если в следующем году вы будете пользоваться этой же картой, Юпитер будет давать вам совершенно неправильную But if you're looking картину. At the, if you're looking at the sun, then you know that it's moved one degree further in a year. Солнце же перемещается всего на полтора градуса за год. So I think what we'll do is we'll take about 10 minutes now where you look at your own cyclocatholic map and make a list of all these temporary influences that you find. Итак, я вам предлагаю 10 минут потратить на то, чтобы посмотреть на свою циклокартографическую карту и записать для себя все эти временные влияния, которые вы увидите. Если у кого-нибудь возникнут какие-либо сложности, then please, uh, Пожалуйста, подойди, тогда в таком случае подходите к нам со своей картой. И я вам помогу найти необходимый аспект. Сначала э, повсеместные аспекты, а потом э, места, которые вас интересуют смотреть. And then after 10 minutes we'll we'll examine the information that we found out. И после 10 минут мы э, рассмотрим ту информацию, которую мы обнаружили. So, uh, well, what information did you find? Итак, все нашли что-то интересное. Что вы нашли? Какая информация у вас получилась? Like first. Я хочу прежде упомянуть одну вещь. Uh, two red lines crossing at the equator are not important. Если две красных линии пересекаются на экваторе, это не важно. Мы ну, смотрим на пересечение красной линии с черной линией. Secondly, И второе, uh, when you've got many lines together, когда у вас много линий вместе, it's not always easy to see which planet line it is. иногда не так просто разобраться, какая линия к какой планете относится. Basically, you've got to put your finger on the line and try and follow it down пальцем или там чем-то проводите по линии, следуя до э, низа или верха страницы. With the ascendant and descendant line. Асцендент и десцендент. You either got the name of the planet at the top or the bottom. Будет подписан или сверху страницы, или снизу. Now, if you use solar fire, then you can have different colors for the planets. А, в программе Solo, Solo, Maps. Solo Maps. эта проблема решена, и там для каждой планеты можно сделать отдельный цвет. So you can see quickly which planet it is. Так что а, вы сразу увидите, какая, о какой планете идет речь. And also using this cyclocartography map, но кроме того, используя эту циклокартографическую карту, you can't find out within one year when these aspects will be exact. вы можете э, уточнить для себя в течение одного года, когда этот аспект, о котором идет речь, будет точным. So what you can say when you look at this cyclocartography map, то есть, смотря на эту циклокартографическую карту, что вы можете сказать? Is that these temporary uh, influence will take place sometime during one year. Что это э, влияние будет э, ощущаться вами когда-либо в течение этого года. Для, для того, чтобы уточнить себе, когда именно произойдет событие, нужно использовать программу. Вот, я думаю, основные комментарии, которые я заметил и, и хотел сделать. Would somebody like to say what information they found? I have a question. A question. Вот когда вопрос касается пересечения when we're talking about the crossings of two lines are uh, on the equator. Э, вертикальные линии, If we're talking about the vertical line, а, are we considering it as a crossing? вертикальные линии мы же уже рассматривали как первая техника и уже обращаем на нее внимание. Больше не обращаем внимания. So uh, on the equator, we are basically looking on the crossings of the curving line with the That's vertical, right. right? With, Да. with the crossings at the equator, one of the lines must be ascendant or descendant. Э, Пересечение на экваторе мы рассматриваем, когда одна из линий асцендент или десцендент. The second line could be MHIC or ascendant А descendant. вторая линия может быть как МЦ и С, так и асцендент десцендент. Because the two vertical lines together are going to cross Потому что две вертикальные линии совмещенные, они пересекаются не только на экваторе, но и везде. So would somebody like to say what information they found and if they feel this is appropriate for them? Кто-нибудь хочет ли рассказать о том, какую информацию он обнаружил для себя и свои чувства по поводу того, насколько это насколько это а, а, точная и подходящая для него информация. Может быть, мы с вас начнем? E Обычно я пишу сначала циклы картографические планеты, потому что речь идет о вле временном влиянии цикла картографии на астрокартографию. В этом примере, который я вам рассказывала о женщине, поехавшей в Барбадос, я первым упомянул циклокартографическую планету Сатурн. А астрокартографической планетой была Венера. So we can say there's some kind of restrictions or problems in the area relationships. То есть это влияние мы можем описать как ограничения или проблемы, возникающие в отношениях. That, that's the way I've always worked. But the main thing is that you know what information you found. А это тот способ, которым я обычно работаю. А, основная же ваша задача это записать для себя информацию, которую вы обнаружили, так чтобы вам было удобно пользоваться. Почему я настаиваю на том, чтобы вы записывали, потому что в некоторых картах бывает очень много информации. И я обнаружил, что если не записывать их для себя, то когда вы начинаете рассказывать клиенту о влияниях, которые временно э, он будет испытывать, вы можете что-то упустить doesn't really make sense at the moment. Может быть, та информация, которую вы видите в циклокартографической карте, кажется вам невероятной сейчас. Но может оказаться так, что в какой-то момент в этом году эта информация окажется значимой. So let's say, for example, you see uh, a, cyclocartographic Pluto on an astrocartographic Venus line. К примеру, циклокартографический Плутон оказывается на астрокартографической Венере. Now, if the person is single, если человек одинок, then this is a good indication that this partner is going to meet is going to have a life transforming partnership. Э, то это очень хорошее и ясное указание на то, что у этого человека будут э, отношения, которые изменят его жизнь. And if it's not happened at the time you speak to the client, И если пока еще таких отношений у клиента нету, then you can say that it's, it's coming up for this client. то тогда можно сказать, что скоро ему, э, скоро ему придется столкнуться с такого рода отношениями. Now, the disadvantage by using the cyclocartography maps is you can't say when in that year. А некоторый недостаток в использовании картографической карты распечатанной, это то, что точностью мы не можем указать, когда именно в этом, you, you на протяжении этого года. Все, что у нас есть, это такая просто взгляд сверху на год. But it's to help you to understand the techniques. Но э, это очень хорошо нам помогает понять, как эта техника работает. Um, and when you see the cyclocartography working, sometime this year, когда вы видите, что циклокартография будет работать in в этом году, в тот или иной момент времени? А, в вашей собственной жизни, и вы увидите, как это работает, то вы будете больше уверены э, в использовании этой техники с клиентами. Now, more important the moment is know how to find this information. А, самое важное сейчас для нас это найти эту информацию. Think, wow, really И если вы думаете, о господи, как она ко мне относится вообще сейчас? Then it's something to consider for the rest of this year. То может быть вам просто стоит запомнить и посмотреть, как в этом году э, эти знания проиграются для вас. I know we've only got beginning of March at the moment. А, и мы начинаем как бы наш разговор в марте, сейчас. And these, and these maps are drawn for 1st of July. Эти карты рассчитаны на 1 июля. So maybe uh, some of you can't really relate to the information that you found. Может быть, вы нашли сейчас такую информацию, которая ни о чем вам не говорит пока что. But it's possible that some of you can say, yeah, that's exactly what's happening in my life at the moment. Но могут быть и такие, которые скажут, что да, это действительно именно это сейчас и происходит со мной. Has anybody found information that they can relate to at the moment? Кто-нибудь нашел такую информацию, которая соотносится с тем, что вы проживаете сейчас? Yes. Okay. Partly. Partly. And, the, and this information И is? что это? например, уран по ИС, For example, Uranus on IC тогда in cyclocartography Плутон МЦ. with Pluto MC. Ну, неожиданные какие-то события в доме, потому что у меня дочь сейчас квартиру продает, тут смена. I, and I have unexpected events in my, within my family. My daughter is selling her apartment unexpectedly. Which type of aspect is this? Is this uh, two lines together? Это две вертикальные линии вместе, да? Right. Okay. And I don't know how it would affect my career, she says. She said. Вот две вертикальные, они повсеместные аспекты да, считаются. Потом Плутон МС, Луна и С. And Pluto MC, а что это, пересечение? Да. А, это тоже две вертикальные. Pluto MC with the Moon, uh, Луна на, на МС тоже? Which cycloplanet, Pluto. Луна и а, и Плутон циклокартографический, да? Да. Плуто CCG is with moon on IC. So two verticals. Two last about two three years. Это будет длиться два или три года. And it's affecting her deeply emotionally at the moment. А, и возможно у вас э, сильный эмоциональный отклик сейчас должен быть на эти события. both lines is or, or MC well, lines, we, so we it's really repetition. Need, we don't really need to consider if there are MC or IC, only the planet. В данном случае для нас не важно MC это линия или IC, нам важно влияние планет. Все, что мы смотрим, это символизм планет, да. So when we combine Pluto with the moon together, Поэтому, когда Плутон сочетается с Луной, it can be uh, very intense emotionally. это означает очень интенсивный, э, эмоционально интенсивный, насыщенный период. Maybe because what's happening in the family. А, Потому что что-то происходит в семье у вас. Такие события тоже. What about tragic events? Can we consider Sorry? it? Can we consider this aspect as a tragic events of some It kind? could, it could be, it could be. А чтобы говорить о, траги... о подтверждении трагических каких-то событий, возможность такая есть, но нужно посмотреть, какие пересечения на экваторе. Пересечение экватора практически нет самое близкое. Practically no crossings on the equator. The closest... Больше, чем один. The closest one is more than one degree. Yeah. А какие, транзи... какие красные линии по месту рождения проходят? Есть что-нибудь? По месту рождения Neptune on IC. at the birthplace. Yeah. So this is a very confusing time in a life. Очень путанное время такое, непонятное в жизни. With the location aspects, we can look at the angle as well. А, So if she has Neptune IC at her place of birth, then Right. we find that in the family Что касается э, линий, проходящих по месту рождения, там уже можно включить символизм э, угла в рассмотрение. То есть Нептун на ИЦ у вас, значит, это домашние события, которые э, интенсивно действуют на, ваш, на вас эмоционально и непонятны пока вам. And has she got any line, lines at the location where she lives? А в месте, где вы сейчас живете, проходят какие-то линии? То же самое место, одно и то же место, да? It's the same place. Okay. So what what she would need to do She's found out the basic information. Итак, вы обнаружили основную базовую информацию циклокартографическую на этот год. My, my mother is ill now and my, my daughter is selling the apartment and it was mine apartment also, so I am losing. She would then need to uh, use uh, software to find out how long these influences are going to last. Используя программу, вы сможете обнаружить, насколько долгими будут эти э, события, да, это насколько долго продлится. Или более точное время. But she's found uh, very important information uh, from the cyclocartography. И получилось, что циклокартография дает вот очень важную информацию, да? Like to ask one question. She said Я бы хотел спросить один вопрос. Uh, she's got a cyclocartography Pluto on an astrocartography moonline. Итак, у вас циклокартографический Плутон на астрокартографической Луне, да? Which, which angle was the Pluto line? Какой, какая линия Плутона это была? МЦ и С что это? IC. And which angle was the moon А, line? а Луна? МЦ. МС. Now, in her natal chart, does she have transit Pluto opposite the natal moon? А в натальной карте у вас транзитный Плутон в оппозиции к натальной Венере? Да, совершенно да. Right. Okay, Yes. so Луне, да. it doesn't always work like this because we're working. Это не всегда так работает, действительно. Не всегда the э, natal moon is in the eighth mm-hmm. house. But it doesn't always work like that because we're using right ascension for the planet. Поскольку в астрокартографии и циклокартографии мы используем прямое восхождение планет, не всегда получается такое соответствие с натальным с натальным гороскопом и транзитами, как for Example, if it was a Pluto descendant line, К примеру, если бы речь шла в вашем случае о линии Плутона в который проходил бы по месту. It could well be in, in a relocated chart for the same location. It's nowhere near the descendant. А то в релокационной карте nowhere near. It's, it's long way from the descendant. А э, эта планета далеко бы от десцендента находилась совсем. Мы говорили об этом в первой части о разнице положений планет по прямому восхождению и в натальных картах, да? But I find, I find this example very good. Мне кажется, у вас очень хороший пример. Спасибо. Has anybody else uh, got something to say about the temporary influences? Еще кто-нибудь хочет рассказать о временных влияниях? And then, and then we come to you. Я хочу а. спросить. It's the э, question. Что у меня ну, по астрокартографической карте Уран МЦ ведь Уран и Цар – это на астрокартографической карте. По циклокартографии идет одноградусная. Ор, с одним э, орбом в один градус, значит, Солнце на пице по Урану. So sun I see is uh, on the Uranus I, I see. вот. А, по Урану э, астрокартографическому ИЦ Солнце МЦ. Тоже, CCG Sun MC on the AK, ACG Uranus IC. That's the same. Это та же самая линия, она просто повторяется. You'll find if you've got the the the ACG Sun IC with Uranus IC, Если у вас э, ACG, ACG Sun, If you've got, say, a red Uranus line, Если у вас красная линия Урана on a black sun на line, черной линии Солнца, then further along the map you're going to have the opposite angles. то дальше э, восточнее по карте вы найдете обратную картину. То есть это просто повторение одной и So let's say you've got. So let's say you've got uh, GCG к примеру, у вас э, циклокартографический уран на МЦ. А и, и, а, и АКГ Солнца на ИЦ, к примеру. Тут дальше восточнее по карте вы увидите в другой части света у вас будет наоборот. У вас будет ЦКГ уран на ИЦ и АКГ Солнце на МЦ. Эти две линии then 180 degrees you will have the same planets crossing. Через 1800 километров будут те же самые планеты, но на, на, наоборот. So that's why I don't use the angles. Это не важно, какие, какие э, МЦ или ИЦ задействованы линии, важно планеты просто он показывает, получается, что зеркальное отражение. Там матрасная черная, а потом идет черная, красное Да, да. А у меня именно черная красное черная красное Вот поэтому я не простила. So that's why I don't use so, angles when I write it, because you've got it twice. Можете вы тогда повторить, что вы спросили, потому что я уже запуталась. Вот вот это линия, вот идет уран. Yes. А? What is She says that it's the same. И солнце опять сюда. Yes. But she she has exactly the same lines, and your example is uh, vice versa. Sun I okay we can sun I see Uranus mid heaven. That's here. Mm-hmm. And then here haven't we We've got uh, Здесь вот. ACG Sun midheaven. А солнце тоже перед. Oh, I know what you mean. So in this example, Так у вас, да? Да. we've got the В cyclocartography этом новом примере у нас циклокартографическое солнце on top of the astrocartography Uranus midheaven. на, на ИЦ накладывается на астрокартографический уран на МЦ. And then 180 degrees further, И 1800 километров э, спустя у нас циклокартографическое солнце на МЦ, на астрокартографическом уране на ИЦ. So that's the reason why I don't include the angle when I write it. Именно поэтому я не записываю угол, когда я делаю для себя записи. Это не важно. Because you can't write the cyclocartography sun I see because here you've got the mid-heaven as well. Потому что достаточно того, что вы написали цикл «Картографическое солнце». А, uh, я надеюсь, что сейчас вам понятно. Я ответил на ваш вопрос сейчас. Okay, we uh, Дэвид предлагает попозже, к концу дня уже решить точно, потому что в каком мы будем состоянии. Сейчас перерыв, да? Давай это самое.